嗯因為佢覺得就係話我捧紅咗你，咁你就飛我㗎啦嘛你就飛起我，咁係我啊點算咧？咁係咁所以咧，但係咧日本咧佢就咩咧？佢就會將佢，因為佢要變成一個工藝明星啊嘛。嗯咁嗰啲人咧就要上去咧講解啦。喺節目裏邊，哦，原來咧我就用豬頸骨，即係豬嘅大髀骨，嗯用幾多斤嘅大髀骨，先至可以做出呢個湯底。冇錯包括我用嘅醬油啊，嗯究竟我係用緊邊一個？ 誒、可能係呢個新式縣，邊、一個醬油廠、最 top 嗰種嗯邊啲嘅黃黃豆豆醬油， 咁嚟、做呢個醬油拉麵。同埋仲有咧，佢哋嗰啲所謂秘製啦嚇，呢、個字成日都見到嗯嘅。有幾個所謂秘製咧，究竟我係用啲乜嘢嘅魚乾去烤我嗰個魚湯湯底啊？嗰塊嗰塊咁嘅紫菜喺邊度嚟嘅咧？係啦，咁甚至咧佢哋就喺度表演啦，咁啊表演咩？就係表演佢嗰個烤魚乾啊，OK？咁其實咧你淨係會話，喂唔好玩嘢啦，其實你只不過喺度烤塊魚嗱嗱臨啦，你咁。但係咧佢就將呢樣嘢咧就變成一種咧，好似好似 art 咁樣，OK？令到你會覺得咧， 哇好堅啊！嗱你就算就算你唔你冇得食都好啦，你就會同自己講，哇好似好好味咁。你只不過喺鏡頭前邊望住啫，咁你梗係聞唔到噶啦。但係你梗係覺得，哇好似好好味嗱，咁。證明就係咁啊！味覺 其實係同視覺係相通，絕對係絕對係而拉麵店係一個舞台，同埋咧，佢喺你面前咧表演咩咧？佢將嗰啲話哇無厘頭，唔知點解失驚無神有十幾個呢咁嘅碟仔嘅，即係你諗哇點解咁鬼多嘢嘅？明明整整碗雲吞麵嚟啫嘛，點解咁鬼多嘢咧？嗱，由呢個雞肉、豬肉、牛肉啊、柴魚乾，即係我哋筍我哋都有噶嘛，我哋嗰啲叫咩魚啊？我哋大地魚大地魚嚇，咁啊至到咩海帶，至到嚇葱葱切 切誒、呃切誒、呃、葱花，至到切粒都係一個技巧喺度表演。咁你就會你就會睇啦，喂成個成件事直情係一個即係一個一個舞台咯，我一個哋 show 嚟㗎喺度一個工。藝師喺度表演緊拉杯一樣，係啦就做拉麵啦。咁然之後咧中國都有嘅，仲要喺度拉麵喎，中國都有仲要喺你面前喺度誒整嗰套喺度即係掟嘢嗰套咁樣嘅嗰啲咁樣嘅誒誒方式俾你喺度睇喎，咁、你就你就會覺得哇！佢搞咗咁多嘢， 佢搞咗咁多嘢，然之後先收咗你一百蚊，算啦，俾啦，同埋個碗一路食，我仲要同你講就係、嗰個碗好靚啊，即係跟住你就會覺得抵啊！跟住蒲公英嗰套電影仲要介紹埋咩咧？講埋嘅就係要將個碗咁樣飲晒啲湯，嗯仲要食嗰陣時要啜好味道嗰啲湯入去咧，就要食到索索聲嘅。咁咧就嗱，我頭先講啦， 將麵食變成一個舞台咧，曾幾何時咧，中國拉麵都有嘅。就整個大陸師傅嚟，推住嘅車仔，喺嗰啲咩潮江春都有嘅以前，就喺你真係喺你面前咧攞嚿麵粉，喺度掟嚟掟去就咯，拉嚟拉去啦，喺度拉拉到可以跳跳繩跳繩咁啦係啊係啦，咁然後就推翻入去。嗯，但係咧呢種同頭先我哋見到嘅日式 拉麵店嘅表演係完全兩種唔同嘅。嗯，佢嗰種咧就當咗一種奇景啊，嗯，俾鬼佬睇嘅。即係其實咧，佢嗰個拉麵嘅過程，同佢喺你面前咧 頂花盤啊、係掟碗碟啊、踢踢缸啊嚇，其實你覺得嗯都差唔多啫，係冇分別㗎你你第一咧，你冇嗰種咧好熱衷要去食，因為點解咧？佢哋覺得佢嗰嚿嘢咧已經係冷冰冰，唔知搞咗幾耐嘅。OK，你淨係覺得嗰嚿嘢嗱，你千祈唔好拉完嗰壇嘢，然之後攞落去錄俾我係依嚿啊，即係你唔好俾依嚿嘢我，你嗰嚿嘢黑晒嘅，你俾佢搞，啲已經攣到啊。OK 咁，咁所以咧，你係仲你有。啲細路仔插隻手指走出去。係唔係 hold 住 hold 住拉麵個師傅擰住面咧？其實你自己都會攞隻手去篤下嗰 嚿嘢幾幾硬幾硬啊！你咁樣咁，所以咧你冇一個咧誒衝動咧，就係就算幾唔想食幾飽都好啦，你都會覺得嗯， 即係我冇氣，我因為因為冇興趣佢嗰個表演同你食嗰碗麵冇關。冇錯冇錯，但係調翻轉咧，你次次入親去呢啲咁嘅日本鋪，其實你行過啫，OK？你你只要見首先你見到嗰條長龍，門口其實都唔係坐喺度嗰條長，龍你自己係啊都唔係好肚餓嘅，都會話其其實咧個藥個佢好似好香好好味，不如入去食少少啦。咁你一坐低你咪中招咯，其實即係咪你你咪又係俾咗錢咯。咁所以你睇到人哋嗰種嗰個文化咧，點解？ 頭先我哋就講啦，一碗雲吞麵收你三四十蚊，你已經覺得哇差唔多啦係嘛，都唔係平啦。嗱，你留意下喎，呢種所謂我頭先講啦，工藝化啦、工匠化同埋舞台化嘅日式拉麵店咧，佢同、我哋港式搞出嚟嗰啲味千拉麵咧係唔同嘅。嗱、味千拉麵咧，佢係甩唔到嗰種快餐店嘅。所以你見到咧，而家你問啲後生仔咧，佢寧願俾百二蚊去幫襯呢個咩麵屋武藏啊、一風堂啊、一蘭啊， 佢都唔會幫襯味千拉麵七十蚊嘅。佢唔係唔係嗱，味千拉麵咪就係做緊同一個，雖然你就會話喂嗰、個咪日本咯，你咁嗱，才不是嘅，OK 嗱點解咧？由你入門口嗰一刻，佢拎個咁樣嘅膠盤、膠碗，什麼都係膠嘅時候，你已經覺得嗯 嗯係好似好似。 即係點解你唔係咁願意去去食大家樂？點解你有好多時你寧願去食一個即係誒 local 茶餐廳嘅早餐咧？原因就係因為嗰個大家樂嗰個麵包，由佢俾嗰個麵包你，其實已經係一個變咗形嘅餐包，就因為佢哋夾嗰個夾夾上嚟俾你嘅。係啦，即係佢哋同埋仲有咧，就永遠咧喺佢個兜早餐裏邊。 誒、你無論你話要呢、個嚇，佢佢成日都咁寫嚇咩挪威魚柳，但係一拎上嚟嘅時候咧，嗰塊嘢咧已經係咧甩頭甩骨碎開兩邊，甚至係嗰啲通粉係咩咧？我最唔中意係咩咧？浸到佢就淋晒。唔係佢佢係有一個通粉淥咗擺喺個擺喺個兜嗰度，嗯然後咧就係一個大嘅水煲度咁樣斟啲熱水落去，而最最重要最重要即係佢成個係咩咧？過程令到你覺得嗰樣嘢好 cheap 啊！係啦，咁然之後最重要係咩咧？當佢嗰將佢將嗰個嗰、個嗰、個盤拎到上去個 counter 度拎你拎落嚟嘅時候咧， 你總係會見到咧，一係你嗰杯奶茶就已經潑寫咗一啲喺個 tray 嗰度，一係咧就係佢 誒得落去嗰陣時嗰啲整寫咗湯咯嗰啲湯咧同啲奶茶咧就喺個 tray 嗰度咧混混成一體混為一體係啊，咁咧你係稱住嗰盤嘢咧就周圍喺度揾位咧，就即係嗰種感受咧，你就係覺得就算你收我再平，你收咗收平咗我十蚊，你都會覺得。誒，我唔想去嗰度啊，因為你實在真係你唔係單係嗰個食，而係你個感覺咧係令到你好唔想嘅。因為我覺得中國人做生意，甚至係香港人都好啦，即係好多時 快嘛？佢係以量、以成本、以價格。嗯。佢就唔去做一個 premium 嘅 market，佢、就咩咧？做中下市場，做下價市場就鬥平，控制成本鬥 cheap。嗱，譬如我舉例，其實雲吞麵你講咧個工藝一啲都唔容易。係你諗下做一隻汕尾雲吞，即係我哋以前叫金魚尾嘅雲吞，誒係、要即刻包好之後就咁淥先好食，唔可以淥定嘅。 呢、個就係好基本嘅嘢。第二，嗰、個湯底如果係一個大地魚嘅湯底，你應該係控制個份量，究竟用幾多大地魚，因為磨粉噶嘛。第三就係唔係用雪藏大隻蝦，乒乓波咁大隻蝦嘅雲吞根本係唔好食嘅。最重要就係你嘅雲吞裏邊咧，就係有蝦同埋有肥豬肉，同埋有大地魚乾。嗱，呢啲咁嘅嘢你加加埋埋咧，即係你如果能夠堅持嗰個做嘅質量嘅話咧，即係嗰個質素啊，嗯，好似日本做拉麵咁樣咧， 做到佢係一種工藝嘅細節嘅堅持咧，嗯，我覺得都係可以賣到錢嘅，嗯，但係結果咧，最終咧就變成係鬥大隻蝦，嗯，同埋鬥咩咧？鬥平。嗱，其實呢、一個呢種咁樣嘅文化或者呢啲咁樣嘅做生意手法咧，如果你用翻同一個咁樣嘅做法，你睇下喺其他行業咧，其實同樣係出現嘅。 我哋今日朝頭早咧就即係大家食早餐嘅時間，大家就喺度講，咁我哋就去咗一間誒依度，即係喺觀塘區嘅買咗一啲麵包咁樣，咁啊翻到嚟坐低，一坐低食嘅時候咧，大家異口同聲就係話凍嘅。咁嗱，好簡單。如果你話你去翠華咧，嗱大家都知啦，今日誒 如果你喺翠華買麵包又好，買佢啲嘢 whatever 食都咩都好啦嚇，你都你都已經係預咗咧翠華貴嘅喎，你咁買乜都貴過人嘅貴人一 OK？蚊到咯嚇貴人一蚊，即係即係一個菠蘿包個人一蚊到。喂，你諗下，如果你買個菠蘿包五蚊，但係佢貴人一蚊，其實貴貴百分之二十，其實係喺盤數嚟講係好好犀利嘅。但係點解好多時啲人仍然會去嗰度買咧？嗱，有幾個原因。第一個原因，你中意好，你唔中意好。第一，佢賣呢啲麵包俾你，佢永遠都獨立包裝嘅。係佢每一用個紙個袋包住你佢每一個麵包咧，佢都用獨立獨立袋。 咁你又會問，你就會話咧，使咩用獨立袋咧？嗱，如果你翻到去你嚇成個寫字樓咁多人咧，嗰、個嗰如果你冇個獨立袋，或者你喺屋企都好啦。一第一就嗰啲麵包就扁晒，第二咧一拎出嚟咧嗰個菠蘿包咧嗰、個啲皮殼咧就喺度蹬周圍周圍跌到成地一都係晒路食。一路跌。一路食一路跌。但係當你有嗰個袋嘅時候咧，你就會發現咧，其實係方便好多。 第二咧就係、最重要就係咩咧？大家唔使攞隻手一齊插落去嗰個袋嗰度，喺度喺度插喺喺度撩啦。OK，喺喺個袋麵包中間就抄自己想要嗰啲嘢。第三咧就係、你喺翠華買嘅麵包咧，縱然佢收多你一蚊，但係係咩咧？係熱嘅。咁你你自己會覺得嗱，當然佢個麵包可能焗出嚟都有一段日子，但係佢擺麵包嗰個櫃咧係有温度嘛？冇錯，佢控制嗰個温度控制住溫度係。好啦，就算佢收多咗你一蚊， 你會覺得算啦，都係一蚊啫，我俾佢啦咁。但係一般嘅麵包鋪就唔係啦，一般麵包鋪咧，咪就係靠嗰盤嘢出，爐嗰下咯，仲有咧就係永恆性咧係露天。 喺個鋪裏邊咧就攤到一地都會攤攤到晒，咁啊通常下邊就墊到幾張凳啊咁樣就你喺嗰度，咁佢就叫佢去去攞俾你咧，就攞個攞攞個大膠袋出嚟，一一扎咁懟晒落去嗰個袋度咧，翻到去之後咧，一係就黐埋，扁晒同埋。又扁晒。因為麵包焗起嗰陣時脹卜卜嘅，但係只要輕微有受壓嘅話就會變嘅啦。係啦， 咁啊，第二咧就係咧，你翻到嚟之後咧，你就發現呢個麵包就係、就係凍嘅。咁我哋成日都覺得咧就係咁講，如果你話一盤生意，你只要係願意行多一步，做嗰個細節，真係行多一步，好多時成個畫面係會唔同咗。嗱，日本人佢哋即係優勝嘅地方咧，佢哋永遠咧就喺呢啲細節位上邊咧係好人性出發，佢會諗下喂，如果我 係個食客個觀感係點先？冇錯，我望落去，哇！阿大媽你嗰件衫其實都好耐冇換過咯。你前邊嗰啲咁嘅牛腩汁、豉油什麼，我望一望你嗰件衫，我已經覺得咧係污糟邋遢。再加上嗰盤咁嘅雲吞喺我面前包，我已經覺得咧哇非常反但係你胃。留意下喎，佢日本嘅拉麵店咧，好多後生仔去做。我頭先咪講咗咯，嗱你永遠只係我都話由廿零歲個靚仔去到四五十歲個阿叔。 佢哋永恆性咧，你從來係唔會見到着住條牛仔褲一件歪晒嘅 T 恤喺你面前度露面嘅。佢永恆性咧，無論佢入邊嗰件唔係制服，唔需要話去到即係嚇咁日式嘅和服、和服個工作服唔係佢 T 恤嚟啦㗎都係就算佢 T 恤都好啦，但係佢包住個頭永遠有個圍裙，都會有嗰條圍裙，永遠咧都有嗰頂帽仔。OK，當你望落去嘅時候咧，你自然咧有一種咧， 嗯，都覺都專業少少。嗱，你留意下，我哋去京都嗯喺金閣寺銀銀閣寺嗰條路哲學之路嗰度咧，總有嗰啲車仔佬嗯拉三輪車嗰啲。你一同山頂香港個比較，你就知道個分別。嗯香港個黃包車其實都係嚟自日本嘅，即係日本傳過嚟。但係咧，人哋喺哲學之路嗰班咧，就好似淥面嗰啲師傅咁啦。嗯喂，大佬個個都係即係 即係嗰嗰嗰身造型打扮啊！嗯你俾嗰四百 yen 都抵嘅，其實係。嗱嗱，大家咧就會話啦，喂，切咁如果係咁，其唔係喺實度煲住煙坐喺度踎喺度㗎。其實你哋只不過啊係崇尚人哋嗰套制服啫。嗱，才不是。係咯係嗱，個點解咧？ experience 嚟嘅其實咧係你俾人預人一個觀感嘅。嗱，我俾一個例子係點咧？如果你試過你而家咧誒去呢個杭州，去呢、個嗯誒。 西湖啊西湖，OK，咁你去泛舟，我啱啊，泛舟咧就八十蚊嘅，我嘅八十蚊嗰只嗰只咁嘅艇仔。咁咧佢哋咧而家咧就已經係進化咗咧，就係呢個集團式經營啊，集團式管理啊嘛。劃一收費，因為以前太多呢啲搶客啊，嗯，同埋仲有咧就係咧所有嗰啲咁樣上咗船先加價同埋嘅船船夫咧就全部着晒制服嘅。 但係咧嗰個船夫嗰套制服啦，當然咧出邊嗰件嚇永遠都係啊好整齊嘅藍白色、藍白碎花嘅嘅藍白花布啊、江南嗰嚇啲，嗰啲咁嘅即係光藍色彩嘅誒嘅嘅布嘅面布嘅布啦，OK，咁啊 OK 嘅。但係個問題會喺邊度咧？當佢哋一停一隻船坐埋一邊嘅時候咧，就踎喺個地下度就開始煲煙，或者就擔住條牙籤。唔知點解要擔喺旁邊，我唔其實你你料完就劈咗佢啦，咁我又唔知佢做乜嘢啦，OK？咁咧甚至咧就係點咧？ 就係咧繼續咧就攞佢嗰個咁樣嘅花生醬杯、花生醬樽食完之後攞嚟裝攞嚟樽茶葉攞嚟攞嚟泡嘅茶葉，嚇我嚟飲，OK？你永遠咧嗰啲嘢咧就喺個鏡頭前就出現，但係調翻轉咧，你喺日本好，你喺誒呢個誒哲學之路，你見到嗰啲車仔哥哥車夫啊，嗱嗰啲車嗰啲車夫嗱，其實佢只不過係一個車手夫，車夫嚟嘅。佢永遠咧嗰行出嚟嗰個造型咧係令到你有一個行為你冇辦法做嘅係咩啊？講價， 因為點解咧？抵比係啦，因為你係唔好意思點講啊？喂，即係人哋咁樣，你都明明係想喂八十蚊啊，我明明係想俾六十蚊嘅啫，去壓嗯價，你都唔會做。但係調翻轉咧，永遠你去到大陸咧，無就硬係覺得論大大佢唔值咯大大小小咧，雖然咧你知八十蚊你都係講唔到嘅嗰隻船，你都係要，你都一定係硬俾八十蚊，你都總不會忘記去講下平得唔得？就因為佢所有嘅嘢夾埋一齊，就係話俾你聽佢係 cheap 嘢咯。 同埋你會覺得咧，嗯，喂，你哋就係可以平啲噶啦，係咪啊？即係私底下就係收收誒好啦，俾你啦，不如即係你你你明唔明啊？即係嗰種咁樣嘅文化咧，係永遠將自己最一直以嚟其實大家你係可以賣到錢，可以真係傳到落去一代一代嘅嘢咧，大家就唔尊重啦。嗱，因為文化咧，你一定係一個 experience，嗯，個嗰個體驗啊，嗯，嗱，譬如點點解我哋咁中意去迪士尼樂園嗰啲人， 因為迪士尼你我我呢唔鍾意㗎你唔係就即係對好多人嚟講咧，即係我唔係講緊上海嗰個。點解咧？就因為你去 Orlando 又好，法國又好，東京又好，香港都好啦。佢嗰套令到你進入一個迪士尼嘅世界咧，佢嗰啲人係好認真嘅，嗯，係認真地去經營或者去，就算嗰個白雪公主咧，佢唔會擰轉面就煲煙噶嘛。嗱，其實咧。但係佢你只要 once 俾人見到你擰轉面白雪公主煲煙嘅話， 以後人哋嗰張相一傳出去咧，人哋就唔會覺得你有咩咁傾向你。知唔知道咧？其實咧，如果你去你試過去迪士尼樂園咧，你就會明嘅。如果你試過去，我唔我唔係講緊上海啊，我未去過嗰、個，我因為我聽到實在太多笑話出現啦，咁我都我亦都唔會波特去，OK。咁啊，話說咧，其實誒、呃迪士尼佢點樣管嘅咧？佢點樣去訓練嘅咧？如果咧你去申請做一個佢哋嗰啲 嗰啲叫咩？我唔知嗰啲 mascot 哦，誒嗰啲誒做演員啊，佢哋叫做即係出嚟扮雪姑七友啊，係啦，即係即係出扮巴斯光年啊係啦嗰啲係啦，即係嗰啲咁嘅 mascot 啦。我哋嗰啲我我唔知嗰啲叫乜嘢啦嚇。吉祥物啦誒 mascot 誒吉祥物，吉祥物嚇。OK，當你入到入，你由踏入迪士尼誒俾咗錢之後，經過咗嗰個格格格格格啊嗰個門口之後咧， 你由第一步你開始見到個米奇老鼠，佢同你做嗰啲動作，例如嗰啲佢成日都咁樣嘅，佢嗰個米奇老鼠 OK，你知唔知佢所有嘅身體語言規定嘅，係規定嘅 OK？即係唔你可以亂做。 冇錯，同埋仲有咧，其實佢哋有限制咧，嗰、個、呃、所有扮呢啲誒 mascot 嗰啲嗰啲人咧，由身高、肥瘦、高矮，全部有指定嘅，唔係我哋呢啲喂你啊，依世都唔會有得做啊！佢除咗做扮巴斯光年之外咧，依世都冇得做啦。OK，、哦原因咧其實佢係有指定嘅，你唔好以為咧呢啲扮呢啲誒 mascot 咧，其實你大部分都係女仔嚟嘅。 跟住佢哋嗰個身形，因為嗱你要諗下，佢着咗件咁大件嘅衫。佢唔可能太大隻咯。係冇錯，即係嗰啲，即係呢啲咁牛咁大隻嗰啲咧，就一定係冇得做嘅。第二咧就係咧，佢係有指引咧，你每一個動作。第一唔該，唔好一陣間伸隻手喺後邊拗啊，然之後做一啲完全佢唔係指定嘅動作，因為咧。當你以為啊個個園區咁大，邊度有人監管啦？我拗邊度做啲咩核突嘢都唔怕啦。石禮謙咁拗腳都冇人知啊，點知俾人影到？ 擺擺一隻動起隻腳喺度拗啊！石禮謙喺邊度？喺立法會啊，真㗎，唔係講笑㗎。我有一次同阿石禮謙一齊就去法國，我就同佢就坐我隔離，係機位坐到我隔離咁啊誒咁啊話説我哋長途機嘅 OK，佢係我我突然之間瞓瞓下醒咗，嚇咗我成個彈咗一跳就係我見到佢除咗條褲， moja fu佢解開晒褲頭帶，咁佢咧就可能當佢可能佢可能見到個個機艙裏面啲人熄晒燈啦，OK，咁佢誒即係做一啲嘅，即係我覺得即係相對阿叔可唔可以入廁所先喺度拗啊？唔該你，即係唔好咁樣啊！即係隔隔離有人嘅大佬，即係愛夫堅個司機一樣啫嘛。好痕啊！佢唔係拗腳啊愛夫堅啊！佢即係嗰次我我見到嘅唔係拗唔係拗腳板啊，OK，即係拗一啲更加你覺得好驚，你真係覺得好驚坐喺隔離，即係我淨係心諗你千祈唔好再再隻伸手隻手過嚟掂到我 個位任何嘅嘢。攞去六面啊！咁咧就佢就講翻，其實迪士尼就係咁啦。OK 嗱，佢有一套好指定嘅規則，你要去做晒佢。如果你做唔到，咁就 sorry 咯，咪炒魷咯。唔即係係佢哋要考過先俾你行，即係推你出去嗰、個、呃、即係公公園嘅出嚟見客嘅。嗱，呢個就係我頭先講啦，即係中國文化，你可以咁講，日本文化有佢佢個根源有好多嘢咧，其實都係同中國有關嘅。 其實但係當佢變咗做日本嘅日式嘅文化輸出嗰陣時咧，其實佢已經唔係淨係改良咁簡單啊！佢係將你發展咗，你明唔明啊？當然啦，嗱，原本嘅你只不過係南京麵、上海麵，其實日本拉麵佢係佢唔係淨係攞咗過嚟 copy，好似淘寶咁樣。佢係、原本將你嘅嘢一路發展、一路改變、一路改，再改造到成為日式嘅嘢啊嘛。咁啊話説咧，即係誒你講開樣嘢咧，我記得咧有一次咧，我哋就去誒睇做茶壺啊。嗯 就去去宜興啦去宜興啦，冰冰熟鎮嚇，去咁嗰度咧，咁係咩咧？咁咧就誒而家咧誒，如果你要買嗰啲紫砂咧，其實咧誒假嘅咧就多過真嘅九成係假嘅九啊九個 percent 都因為係假佢個泥礦已經冇咗啦嘛。冇錯，咁咧佢哋咧其實當地真真正正做呢一樣生意嗰啲人咧，其實一早咧就已經將呢啲咁樣嘅紫砂、紫砂嘅山咧係已經成個山就買起同咗。埋就自己買咗啲泥嘅，冇錯收埋啲係泥。收埋啲泥，OK。咁所以咧，除非咧你係真係誒 俾得起價錢嘅熟客，如果唔係咧，佢根本就唔會幫你，佢根本就求其俾你假嘢。求其攞啲泥俾我整俾你啦，係。求其攞啲攞啲泥咧，就去開色素咧，就懟懟嚟俾你咁就算。咁啊，當我哋去到呢一啲呢一個地方嘅時候咧，咁啊當然住整個地方嗰啲人咧都係靠呢一樣嘢為生啦，即係誒去誒做呢啲咁樣嘅即係紫砂壺啊、紫砂產物啦。其實 OK？就係呢個紫砂壺大師顧景洲嘅故居。係啦，我哋咁啊，覺得當你去到嘅時候咧，其實你係覺得好悲涼嘅，因為點解嗯咧？整條村，整條村，OK，都係咧， 全部咧都係即係噏噏耷耷咁樣。嗯由佢哋嗰啲工藝師誒個嗰個，即係嗰個由佢哋嘅造型到到佢哋個佢哋佢哋佢哋個個手作坊到個燈光係啦。 全程咧，你都會同自己講就係唔係啊？其實唔使咁係咪啊？由呢個燈光開始，係由你一入門口，你已經係話。哇！其實佢都唔捱得好多年喎，嗰度又咁沉沉，用一做一啲咁仔細嘅工作，點解唔可以做一啲即係 一啲必須有嘅照光即係照明系統？嗰、個係必然噶嘛，佢哋都唔會注重嘅。去到咧。誒佢佢要賣俾你展示俾你嚇佢嘅製成品咧，永遠嗰個塵嗰、個櫃咧都係嗰啲灰塵多過即係即係攞攞落嚟嗰陣時要，一定係咁嘅。跟住嗰啲塵噴咗落你個面，然之後咧就永遠咧就攞一條唔知咩布咧，嗰條喺就抹啦係啊喺佢隻腳下邊，佢除咗隻拖鞋踩住嗰塊布咧，就嚟去抹你俾你嗰個紫砂壺。 咁你自然就係冇嘢啊，即係唔係啊？永遠呢樣嘢咧，佢哋都係走唔甩。即係你會問啦，OK？喂，其實個壺唔係平喎，隨時係嗌價三四千蚊。唔係問你攞但但係同埋我覺得最悲涼係咩咧？其實做壺個工藝係好困難，要學好多年。嗯手做壺啊嘛，唔係倒模，唔係拉杯喎。嗱咁係手做壺手喎嗱手做壺，大家就會話：，嘿，有啲咩咁咩咧？你就錯啦！你知唔知道其實咧，原來嗰個手做壺，嗰、個壺， 你咧到最後咧，你就要喺個壺度咧就開窿。咁開一個窿就係咩咧？其實就係同嗰個空氣入。因為你要有嗰個空有有嗰個窿咧，個茶壺嗰度有個窿，倒水嗰陣時然之後你倒水， 咁你個壺喺斟水過程裏邊咧，唔好滴會唔會漏水？滴啊嗱，如果你你你自己都知㗎啦，如果你試下去啲嚇嗰啲啊二三四五樓茶茶樓咧，嗰啲嗰啲茶壺咧，永恆性就一路斟一路滴嘅，因為嗰個壺嘴咧。出水嗰度唔好嘛，整得。係出水嗰度係唔好啦，唔好講佢崩崩晒啦，OK，嗰啲都算啦，OK。其實就係同嗰個造嗰、個壺嘅造型咧，就算入邊嗰個土有幾厚薄啊，即係個壺身啊，係 即係個嗰個土啊，個壺土裏邊咧嗰個嗰個厚度有幾厚，咁咧都會影響到其實你嗰、個嗰、個誒出水咧會唔會喺周圍喺度滴啊？因為唔均勻啊嘛，同埋拎上你呢個嘢。手嗰個手感點啊？會唔會誒唔就手咯唔唔即係即係唔平衡啊嚇？同埋倒嗰陣時個壺蓋會唔會喐啊？搭咗落嚟咧或，者唔傳氣，即係個蓋冚咗落去之後有罅等等呢啲咁嘅嗯嘢。其實我覺得做一個符合工藝標準嘅紫砂壺咧， 其實嗰個工匠咧係唔容易嘅，即係佢冇錯學到個技術，同埋咩咧？而家譬如喺啲壺上邊誒雕個風景畫啊，嗯刻刻一啲字喺度啊，其實好艱難。個壺好薄。因為佢要透氣啊嘛，係係係所所以咁樣泡茶先好好飲啊嘛。同我哋用一個瓷器嘅壺咧係不可同日而語啊，當中嗰個心機。係但係我有陣時去到見到佢哋一個壺，即係當然唔係炒價天價嗰啲名牌啦、師傅啦， 但係都係手做壺咧，睇住佢做喺度自己前鋪後居咁嘛，佢都係賣緊幾百蚊、三百蚊人民幣、四百蚊人民幣一個石漂壺，做到嗰個造型好靚。即係我就話，如果呢類嘅文化能夠如果喺日本做咧，嗱，我相信日本一樣有做佢哋嗰啲嘅，當然佢哋嗰啲嘅陶器啊，好貴好貴。嗯 仲要係咩秋田燒、乜乜燒、乜乜燒嗰啲咧，唔同地方咧都有好似拉麵咁啦，就係 create 自己嘅獨特嘅一種燒製陶器嘅方式。可能燒燒下嗰陣時，打開個窯，吹啲灰入去，就造成一個效果咁樣。咁、但係日式壺咧，佢就重視古樸個感覺，但係咧。 佢對個工藝咧就唔係個要求咁高，反而係個創意嘅要求好高，但係佢就賣到好貴可以。好貴好貴。咁啊話説咧，日式我哋茶壺賣到幾千蚊一個普通我。哋有一次咧就誒喺呢個京都啦，咁啊京都咧咁啊去去睇一個專做筷子嘅地方，OK，咁啊去到嘅時候咧，我自己嚇一跳，OK，我因為第一咧我有人話，哇點解咁多款，即係唔係嘛？原來筷子都有咁多學問咧，咁咁然之後咧佢哋係有講嘅，OK，嗱筷子咧原來咧。 佢哋嗰個做法咧就係、誒、就算你話誒誒誒誒老公老婆咁樣啦，誒男嗰個咧個筷子又長少少嘅，長過個女嘅。咁佢有佢有原因嘅，佢就講咧，其實咧即係男性同女性咧，其實佢哋喺用筷子嘅時候咧，誒點解個女性嗰、個嗰、個嗰度係短啲咧？因為其實咧，我哋我哋手冇男人咁大隻啦，OK，咁所以咁既然係咁，你咁你拎拎得住拎住一 條咁高嘅嘢咁長嘅嘢做乜嘢咧？咁同埋你越長嘅話咧，你要越用力夾住冇錯個尾嘅，因為佢個距離遠咯。冇錯，你夾咁所以咧，嗱嘢嗰陣時其實呢個第一個學問，第二個學問咧，佢嗰間做筷子嘅地方咧，唔係嗰啲誒。首先我哋唔係去咩日本城度乜嘢十十十蚊三對，OK？佢咧係直情咧用人手咧幫你雕嗱筷子，其實你話象牙筷子雕名啊、雕咩、雕物啊啲咁樣咧，其實已經呢樣嘢大家 完全唔覺得有啲咩值得談論，因為大家都已經話聽過晒、識晒㗎啦咁。但係去到日本咧，佢哋咧係專專注到咧喺 做個筷子過程，首先就揀木啦。即係一種咩木啦，再繼而咧就係、花紋即係啦誒唔係啊，即係男性女性，仲、有咧係唔同年齡咧，嗱細路仔嗰啲又短啲又輕啲啦，啲同木唔同年齡咧，亦都喺誒、即係揀物料上邊咧有一個學問啦。至到咧佢哋誒要去雕嗰一個誒、花紋， 其實咧就同佢哋個年齡咧係有配合嘅。咁啊、就即係佢咁啊係咩有咩配合咧？佢哋就講咧啊，原來咧如果誒、譬如誒。係唔知咩？你金婚銀婚幾多歲以上咧？佢哋就建議咧係用呢一種咁樣嘅植物作為一個代表。咁咧就係講緊咧，即係誒呢兩個人咧就已經喺埋一齊一段什麼什麼時間，而呢種植物咧就係一個即係作為一個有代表性嘅嘅，即係佢有個意思喺度一個花係嘛即係佢佢佢講得出個古仔嘅。 咁但係奈何咧？誒、當我哋調翻轉咧，我哋一樣咧就有去睇過咧，即係中國買一啲叫做好好貴食具嘅地方啦。咁但係你睇到咧，咁佢哋嗰個取材會用咩咧？就用金咧。金箔雕龍雕鳳嗰個係啦，就去包啦，OK。咁你就會你就會自然咧問咧第一個問題，其實金同你嘅食物會唔會產生個化學作用嘅先？即係你喺食嘢嗰個過程裏邊有冇需要用一對咁嘅金筷子啦？而 當中其實嗰個學問不在於，因為你嗰個淨係個筷子好貴嘅，而係你用嗰個物料有冇考量過，其實係咪啱嘅咧？同埋個背後有冇一個即係 symbolic meaning？嗱、日本文化咧，佢好善於講故仔嘅。係就算你去廟都係嘅，佢將嗰啲廟咧，將佢同你嘅世俗生活咧建立一種關係嘅。哦，即係姻緣啊，咩嘢啊， 同埋咧就係佢嗰個成個參拜嘅過程咧，佢有好細節嘅安排。企喺廟前面應該點，入到去應該點。咁、但係咧就我諗中國嘅呢啲工藝文化嘅個嗰個即係創意文化嘅點解衰竭係咩咧？我覺得係冇咗一個精英階層。我我成日覺得咧，其實佢哋唔着重細節啊，即係嗱，如果你着重細節，好簡單，由我頭先所講，誒、 我哋講嘅一個誒、麵店開始、o k 由一個麵店開始，你淨係嗰個包雲吞嗰個人又走又走去收銀，收完銀之後咧，又又走去有外賣嘅時候咧，就嗱臨就走去誒誒誒剪卡紙就裝裝裝雲吞不湯，誒、跟住咧嗰隻手咧頭先收完銀咧就去揦揦個葱抌落去你嗰碗麵嗰度，即係你你見到所有呢啲細節咧，就係、令到你咧係不其然咧就覺得。 唔係嘛？你唔係咁係咪啊？但係礙於你又你又唔出得聲，你就唯有咧同自己講係係咁嘅啦，算啦。但係你覺唔覺得就係本身即係中國人有一種近代咧？我諗係對生活冇咗一種美感。我成日覺得咧，中國人有一個問題，佢好實際，佢就係咩咧睇個食材貴定唔貴。誒、其實成日都係一種咧， 我覺得佢係差不多先生，係咁噶啦，是但啦，嗱一聲啦，即係成日都用呢啲咁樣嘅差不多先生，得咯，係咯，你咁樣。但係佢咪重視咩咧？可能嗱，譬如你話哦，用金就等於貴嘢咯。咁咁當然啦，即係佢哋所有嘅嘢就同嗰、譬如個食嘅就係魚翅就係貴嘢咯，鮑魚就係貴嘢咯。佢睇個食材咯。又或者咧，佢哋調翻轉咧，就覺得咧，喂，你三十蚊就係咁上下噶啦，即係佢唔尊重自己做出嚟嗰樣嘢，佢係啊係啊係佢只係會覺得咧，誒嗱臨啦，是但啦同，埋好似好簡單，我就係只係賣個菠蘿包俾你 ，OK，佢就攞個咁嘅膠袋就就就執埋一袋俾咗你，你你自己會話嗱，當然你呢個咧係排除咗呢個什麼環唔環保嘅意思，而調翻轉佢會諗，你會諗一諗。喂，嗰、個人翻到屋企，其實嗰袋麵包第一已經係扁咗，第二咧就係、你要喺呢個過程裏邊，佢食唔晒咧，嗰你唔係一鋪話翻到去，我買四個菠蘿包，真係兩個人同埋佢要一次食晒。揸住個袋食，佢唔會跌到周圍都係。冇錯，嗱，呢啲就係其實全部都係細節嚟嘅。如果你話稍為 稍為去諗一諗呢啲細節，其實成個過程係好多嘅。如果唔係，你就會諗點解今日喺香港逢係掛日本嘅嘢上去之後咧，喂無厘頭係貴多好多嘅。我用一個例子喺香港誒、呃我諗大家如果你喺香港生活嘅咧，你都會知有一間叫山崎麵包店嘅。OK，咁啊山崎麵包店咧，我估計咧入乜鬼嘢本啊，根本就係實就係香港嘢嚟嘅。 但係因為咧，首先咧，佢將自己咧就改個名咧，就嚇呢個 Yamasaki，就呢個日本名啊。第二咧就係咩咧？入到去咧，佢永遠嗰啲人咧都擺到靚靚，OK，永遠嗰啲咪就係賣麵包嗰啲姐姐咧，全部就係嗰啲咁樣嘅誒、日式麵包鋪嗰啲咁樣戴戴頂帽仔啊，唉，咪就係嗰個 Sogo 下邊嗰個 Don Q 咁咯。係啦，即係永遠咧，真係用一啲咁樣嘅包裝。喂，佢呢啲麵包絕對係唔平嘅。咁但係點解你你都會去嗰度咧？其實佢個賣點得幾樣嘅啫。第一， 佢佢永遠咧都話自己咧誒點樣什麼新鮮啦，什麼日本麵粉啦，誒佢入邊個包裝係咁咁咁啦。嗱，其中有個分別嘅，我覺得，譬如香港嗰啲，譬如聖安娜嗰啲咧，嗯就係因為日本嘅麵包鋪咧，佢個焗麵包嘅地方咧，通常都喺個鋪頭嗰度嘅。嗯 嗱，佢都係新鮮焗出嚟嘅，但係同一個中央食物工場做完之後咧，去交去全港嘅店咧係有分別嘅。嗯，當然佢有啲係食物工場交嚟，但係佢同時咧佢就會 keep 住一啲麵包。但係佢個處理方面咧，佢會令到佢令到你睇到嘅時候咧，你你咪就係嗰一刻，你會覺得 佢個麵包熱嘅喎。或者係喎，加多一蚊，係係啊，佢喺度做嘅喎。嗱，你睇到咧，其實翠華咧，佢就係懂得咗一樣嘢。而家咧好多時你留心下咧，翠華咧，佢甚至咧係將焗麵包嗰樣嘢， 佢直情咧佢個將嗰麵包鋪、個麵包麵包爐爐喺度就喺賣價後喺正邊對住㗎。個馬路。OK，當然係啊佢佢唔係話露晒出嚟嘅喎，唔係。但係咧，你咧係睇到咧嗰個師傅製作麵包嘅過程咧，其實係一個玻璃房。或者佢捧出嚟嗰下，你見到佢咯。冇錯，你要見到喺個玻璃房裏邊，你就唔會見到咧，依、個阿叔咧係誒着住對拖鞋，下邊咧就就誒誒企企喺一個咁樣嘅誒木木嘅誒誒一個即係一個木架仔上邊，咁然之後咧就喺度誒即係。 嗰對拖鞋係踢下踢下，然之後可能誒、呃休息時間就嘴角單面支煙啊，甚至踎出出門出面門口，唔知做乜嘢呢咁。嗱，其實成個個事就係嗰、個嗰、個細節。究竟你係咪尊重嗰個細節，而唔係咧永遠都係犯同一個錯誤，就係嗰只咯，咪就係唔係你啲嘢唔好食，唔係你嗰個雲吞麵啲質質質料唔得，而係喺個細節上邊咧 唔注重。我覺得係兩兩方面都有問題。除咗譬如做工匠嘅人，佢係咪尊重佢自己做嘅嘢？係如果唔係嘅話，佢只係一個淥麵佬。日本就唔係，日本係一個叫拉麵師傅，係、兩樣嘢嚟嘅。淥麵佬同拉麵師傅、得到嘅社會地位、傳媒嘅關注，同埋佢自己嘅 self esteem 都唔同嘅。我覺得拉麵師傅就覺得自己係一個專業嘅工匠，佢唔、會覺得自己係一個低下階層嘅工作。所以啲後生仔咪會入行咯。但係你留意下，譬如 第二樣，我覺得日本人係願意為咗嗰樣嘢嘅工藝係俾一個 premium，佢俾貴啲唔冇所謂，佢覺得值得。但係中國嘅消費者，我覺得係 market price，即係個市場價個價格 sens- sensitivity 係好高嘅。即係隔離雲吞麵鋪平兩蚊咧，佢就即刻走咗去㗎啦。嗯，雖然隔離嗰個雲吞麵鋪咧，可能咧佢偷工減料啊，慳翻，其實佢賺賺多咗，仲賺多咗。但係只要佢嘅麵嘅價錢係賣平兩蚊咧， 佢就覺得抵啦。嗯，因為佢衡量嗰樣嘢，佢就只只有個標準係用個價錢啊嘛。嗯，嗱，譬如我爸爸係做洋服嘅。其實做洋服咧，由度身試兩次身到做好之後咧，其實個過程咧個工序係好複雜，亦都係需要好多好 detail 嘅嘢。因為咧西英式洋服做出嚟咧係 tight fit 嘅，所以你成日話奧巴馬嘅洋服點解着起個西裝，西裝不挺不挺就係咁嘅意思啦。 佢係令到你個人好醒目㗎。越係細粒嘅人咧，如果着到一啲貼身裝得起你個人嘅洋服咧，但係點樣裝起嚟咧？譬如個膊頭，好多人都係鴛鴦膊嘅。你訂度身訂做，你就要用個膊頭棉咧去佔高一邊嘅膊頭 balance 佢。 balance。一睇落去咧，你就唔會即係鴛鴦膊。譬如呢個位好多時咧都係大細嘅，因為我哋用右手多咧，其實右邊呢嚿肉咧係大過左手邊呢嚿肉嘅。如果你唔去做一個度身訂做，去做翻一個修補咧， 咁所以你要睇落去點解永遠着英式西裝嘅人都係咁 sharp 性？但係當你一去到今日，